durant la temporada. Però dir-vos que en el grup A no serà com era abans. I no us faré spoilers perquè aneu, ho aneu veient. M moltes gràcies per, per seguir-nos a, literalment i una temporada més. Moltes gràcies. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. A continuació, arriba la secció de l'agenda en veu alta. És el moment de alçar la veu. El pot de llauna, d'Anna Maria Villalonga. Relat publicat al blog de l'autora, El fil d'Ariadna, el 23 de desembre de 2013. Veus Miquel Llobera i Roger Morató, de En alta, enveualta.cat. Barcelona era un retall de diari dins d'un pot de llauna. Un pot de llauna sota un matalàs groguenc. El retall l'havia trobat en una cantonada fosca, on els papers enganxosos s'enlairaven des de les escombraries a causa del vent càlid procedent del sud. Una força desconeguda l'havia empès a aturar-s'hi i acollir-lo. Quan va veure la foto, no li va semblar estrany. Des de petit havia après a creure en el destí, i ara, que ja podia pensar com un home, no en tenia cap dubte. Perquè uns dies abans el seu veí li havia parlat de Barcelona. Ell només sabia que era una ciutat d'Europa amb un equip de futbol molt important, però el veí afirmava que també era un lloc modern i pròsper, que tenia als edificis parcs d'herba verda i un mar blau i tevi que enamorava. El retall mostrava una construcció estranya, amb agulles altíssimes que tocaven el cel. Li va semblar una cosa insòlita, fora del món. Quina bellesa més sorprenent! El diari era estranger i ell no entenia les paraules. Només va reconèixer el nom de la ciutat perquè era igual que el de l'equip de futbol. Va estar mirant-se la foto una estona molt llarga. Va agafar dels fogons un pot de llauna arrovellat, va plegar el retall amb delicadesa i el va desar dintre. De nit, sovint el treia i el contemplava. Les agulles l'enlluernaven. Res de dolent no podia passar sota el seu aixopluc. La seva bellesa s'escapava dels límits humans i li envaïa l'esperit amb una descàrrega d'energia. Un dia van començar els somnis i al cap de poc temps ja no podia controlar-los. Els somnis eren, sens dubte, un senyal del destí que l'empenyia sabia molt bé què havia de fer. La decisió va ser ràpida. Va parlar amb el seu veí i tot d'una les coses van anar molt de pressa. S'acomiadà dels pares amb dolor. No pateixis, mare, que ja sóc un home. Tinc 17 anys. Tot anirà bé. Es va guardar el pot dins la butxaca de la jaqueta i ell i el seu veí van començar el camí quasi sense res però amb el cor i la ment corulls d'esperances. Reien com uns babaus per qualsevol cosa mentre s'acostaven al vaixell que els havia de dur a un altre continent, a una altra vida. Barcelona. Aquella ciutat d'agulles lluminoses que pujaven amunt amunt més que els ocells cap a la lluna. Un dia el veí es va fer mal en una cama S'havia trencat un os i no podia continuar. Ell ho va sentir molt. Li dolia deixar-lo. Però la seva determinació era massa ferma. El destí el guiava. No li van importar les calamitats, els perills, les inclemències del temps, el mareig i la set en una embarcació que era com una closca de coco repleta de gent. Va perdre el farcell de la roba i els pocs diners que li quedaven, Tenia les sabates destrossades i els peus inflats i ferits. Es va posar malalt i va tossir molt, però va arribar a Europa. Les agulles eren a tocar, cada dia més pròximes. Al gener, la gespa dels jardins de la Sagrada Família és dura i gelada. El llebre de la matinada la converteix en un mantell de cristalls punxants que traspassen la roba i fareixen la pell. Un noi de 17 anys, un home d'un altre color i d'un país llunyà, geu arraulit, el cos glaçat, al peu de les agulles imponents. Al seu costat, uns metres més enllà, un retall de diari dins d'un pot de llauna. Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano. La serp arrugada, d'Anna Maria Villalonga. Enregistrament en veu alta. La Carlota, que té vuit anys i és molt eixerida, viu amb els seus pares en una casa gran i lluminosa enmig de la natura. A prop de la casa hi ha molts arbres i plantes, i també bonics camins de terra per on la Carlota fa volta sovint amb la seva bicicleta. Un calorós dia d'estiu, mentre passejava tranquil·lament, la nena va distingir a la vora del camí una cosa que li va cridar l'atenció. De primer li va semblar un bastó llarg i tort, però després va veure amb sorpresa que aquell bastó s'estava bellugant. Plena de curiositat i una mica espantada, la Carlota va baixar de la bici i s'hi va apropar. De seguida va comprendre que no existia cap bastó i que allò que es bellugava en realitat era una serp de color fosc que semblava molt malalta. Tenia la pell bruta de fang i estava plena de rugues, com els pantalons i les camises que la mare treu de la rentadora. La serp va mirar la nena amb ullets de pena i es va arrossegar una mica. Però tenia els anells tan arrugats que no podia avançar. Què t'ha passat? Li preguntà la Carlota. A la serp, que es deia Sabina, li va caure una llagrimeta. M'he ficat dins del riu per refrescar-me una mica, però he quedat atrapada entre unes pedres. Tot estava ple de fang. M'ha costat molt sortir. I quan he sortit, estava així, arrugada. I no et podràs curar? No ho sé. Abans no m'havia arrugat mai. La Carlota, compadida de la pobra serp, va començar a pensar. Havia de trobar una solució. De sobte li va venir al cap. És clar, de la mateixa manera que la mare planxava els pantalons i les camises, ella planxaria la Sabina. I, dit i fet, va carregar la seva nova amiga a la cistelleta de la bici i es va afanyar a pedalejar cap a casa. Mama, necessito la planxa! Va cridar quan va arribar. És urgent! Li va explicar tot a la mare i ella va decidir ajudar-la. Naturalment, no podien escalfar massa la planxa perquè haurien socarrimat la Sabina. Així que la van programar en una posició tèbia. Van estirar la serp damunt del llit i la van planxar a poc a poquet, anell per anell, amb la planxa a temperatura suau. La Sabina sospirava de felicitat, ara que anava recuperant la forma habitual – Després va fer la migdiada tota la tarda. I així es va acabar de trobar bé. Des d'aquell dia, la nena i la serp es van fer inseparables. La Carlota li havia salvat la vida i la Sabina es va quedar a viure al seu jardí jugaven i passejaven juntes i s'ho passaven d'allò més bé. Eren felices. I la seva bonica amistat ja va durar per sempre. Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano. L'Armand seia tranquil·lament a la cadira de rodes, com cada matí des de feia un any, al jardí de la residència. Tenia 89 anys i un company de viatge que sovint li feia la guitza. Un company que li esborrava els records, les vivències, les sensacions un company que havia aparegut per quedar-s'hi. Els seus fills, compromesos amb les seves molt bones feines lluny de casa, van considerar que era la millor solució per a tots. La millor residència del país i la més cara. La residència dels avis pijos, que deien els del poble. Amb tot, hi havia una llarga llista d'espera. Ell era un afortunat. El director era un amic íntim del seu fill Bernat, a qui des de temps immemorials devia més d'un favor. l'Armand no havia estat mai un home rondinaire. La vida l'havia tractat prou bé. Tan sols li retreia que se li hagués endut la dona abans que ell, ara feia 10 anys. Havien tingut dos fills, el Bernat i la Júlia, bons nanos, arquitecta i editora. Es guanyaven prou bé la vida. Ara estaven en plena efervescència laboral i havien d'invertir tot el temps i els esforços a la feina. S'estimaven el pare, molt, però no se'n podien fer càrrec. No hi havia hagut alternativa. A la residència el tracte era immillorable. Els metges eren excel·lents, les infermeres encantadores, sempre amb el somriure a la boca, mai perdien el bon humor. Els conserges, les noies de recepció, les cuineres, tothom traspoava energia de la bona. L'Armand no aconseguia identificar aquelles cares que el tenien allunyat de casa seva i dels fills, però se sentia atès i estimat d'alguna manera. La residència era dalt d'un turó als afores del poble, des d'on es podia veure bona part de la vall. El paisatge des del jardí estant era una autèntica postal. Les muntanyes al fons i les vinyes en primer pla. L'aire era pur i la llum intensa. El cel, taló de fons d'estols d'ocells que migraven cap aquí i cap allà. Els núvols esdevenien bons aliats en dies de força calor. L'Armand solia quedar-se embadalit, seguint-ne la trajectòria i la metamorfosi. De tant en tant aconseguia identificar alguna forma. Una ovella, un cotxe de curses, una cara enfadada. I llavors ocorria. Li venien al cap flaixos, imatges de la seva infantesa, cares que no havia tornat a veure mai més. De cop i volta li passava pel davant un nen enfilat en un tamboret i gent al voltant d'una taula escoltant-lo i aplaudint-lo. O veia aquell sorral on anava amb els pares a fer castells o improvisar circuits per fer-hi córrer els cotxes. A vegades la mare es quedava a casa a estudiar. Volia ser neuròloga i es passava el dia memoritzant malalties i paraules difícils com ara ictus, vessament, hemiplegia, que després intentava explicar-li com podia i ell, esponja com era, anava gravant al seu caparró tota la informació de què era capaç. Altres vegades els flaixos el duien els primers anys d'escola i al gimnàs, on preparaven les representacions de teatre – entrellocava mentalment l'assaig del Sant Jordi a parvulari. Tenia quatre anys. Ell, tot un espinguet, amb una memòria, ai las, prodigiosa, era l'atractiu cavaller. Li apareixia la cara de la mestra, tota sorpresa i enriolada, fent-li una abraçada. Després li ho explicava als pares i reien plegats. El motiu? Era incapaç de recordar-lo per més que s'hi esforçava. Això era tot. Així passava força estona, abstret, fins que la Vicky, la seva cuidadora, el venia a buscar per anar amb la resta del grup a fer uns quants exercicis de cames i braços. Sico... Sico... Sico... i alguna cosa més que l'Armand era incapaç de repetir. De tant en tant se li escapava un «Me cago en Judas!» o un «Collons, ara que s'hi estava tan bé!» Quan renegava, escopia tots i cadascun dels improperis que encara formaven part del seu cada vegada més reduït lèxic. Acte seguit, l'hermana es deixava portar displicent. Aquell matí de la darreria d'estiu, en què la tardor començava a demanar pas, el cel havia encarregat una bona desfilada de núvols. L'Armand tindria feina si volia seguir-los tots. Paradoxes de la vida semblava més lúcid que molts altres dies – va estar etiquetant la fesomia d'alguns cirros. Que si una galleda, que si una cullera, que si una cabreta... I de sobte ho va tenir. Quan va veure aquell cavall galopant pel cel tan blanc com era, se li va aparèixer aquell nen de parvulari fill d'aspirant a neuròloga que havia d'assejar el Sant Jordi i que es mirava la mestra amb cara de resignació, tot obrint els braços i arronsant les espatlles. Ho tinc! Ho tinc! va exclamar l'armant. La Vicky, la cuidadora, s'hi va atensar de seguida. Passa res, Armand? Què li passa? Què és el que té? Ho tinc! Ho tinc! Per uns instants l'Armand va recordar allò que havia fet riure la mestra. És que al pati m'ha tocat el sol al cap i tinc manèsia i ara no me'n recordo de res. Manèsia, nena, manèsia! Això és! Tinc manèsia, va dir l'Armand exultant. Alerta, que arriba la secció del Jordi Contes narrats. Gràcies, Cànders. La Santara té 9 anys. És menuda amb els cabells molt negres. Viu en un poblet de l'Índia, a prop del Ganges el riu més important de tot país. De tot el país. Quan comença la temporada de pluges és quan el corrent del riu pot deixar coses que es poden agafar, com si fossin regals. A la Sàltera i altres, i altres nens del poble corren descalços, rient sota la pluja, que cau com una cortina fina. Què ens portarà? Què ens portarà el Ganges aquest any? L'aigua està més alta que ahir. El riu s'ha anat omplint i baixa amb força. D'aquí a uns dies el Ganges serà massa perillós acostar-s'hi. Però avui, amb dues canyes i una corda, l'Alexandra i els seus amics es preparen per recollir el, el que el riu arrossega. Primer de tot en tenen un parell de sacs buits. Algú els aprofitarà. Llàstima que després, després s'escapa una fulla de palmera molt grossa. Ja en baixaran, ja en baixaran més. A força de ser tots junts, pugen del riu una soca de ginebra. Segur que ve dels boscos verds riu amunt on viu el tigre. Les mares estaran, les mares estaran contentes. Es repartiran l'arreu i cada casa tindrà un bon tros de, de ginebra per a cuinar. Estan, a, estan a punt de marxar quan la Santa la veu el tesor del dia. Un cortim de dàtils enorme passa pel riu navegant com si fos un cistell. La sàtera agiga la corda a la cintura i agafa la canya més llarga, amb molta traça als costats làtils a la riba. Ja són seus! Les fruites estan madures i dolces com a, com a mel. Se'n tornen carregats i el passa als dits enganxosos de carn de dàtil. Gràcies, Cànders, per tus regals. Si us agraden els clàssics de Disney, aquesta secció és per vosaltres. Arriba el Jordi amb Disney Peluts. A la secció Disney Peluts, eh, avui parlarem d'Aladín. Uh, eh, les, les seves dades reals la historia es un cuento de las mil y una noches, pero el relato fue añadido en Francia. Aladino era de China. Vive con su madre y su nombre significa gloria de Allah. No tiene ingenio a su servicio, sino dos. Aladino debe combatir contra tres villanos. Las alas imantadas eh, son Radin té uns valors que fa ser únic. Es caracteritza per la, la solidaritat que té i ajuda als altres. Juga a futbol i marca molts gols. És un amant dels animals i li agrada pujar a cavall. La seva cultura és molt tradicional portar un, un vel a la cara. S'estima molt com és. Li agrada tocar el piano a menjar que menja aquest tipus de peix i fa molt d'esport. Sé o no sé, oient de literalment. Aquesta és la secció del Jordi. Filosotaires. Un dia, un nen tenia moltes ganes de jugar però no, no sabia amb què jugar. Estava forta, estava forta d'ànims. En aquell moment, els seus amics s'apropen i li pregunten què li, eh, què li passa. Què et passa? Vull, vull jugar, però no sé, no sé a què jugar. No, eh, no, no estic molt animat i no sé, i no sé què fer. A, ve, a, a veure desanimat es planteja d'anar a veure una pel·lícula al cinema. Per què anem a veure una pel·lícula? Ell li contesta, no tinc ànims per res, ho sento. I aleshores, com, troba, eh, com no troba res per jugar, es queda a casa estirada en el llit, fent passar les hores. A cap d'uns dies li encén una idea que li rodeja i troba una afició que li pot agradar. Comença a fer excursions, explorar animals i ocells. Li agrada tant explorar els ocells i els animals li, li agrada tant explorar els ocells i els animals. I, i ell es diu, que guai! Estic supercontent! Em dedicaré a això, perquè m'agrada molt. Ell, tan feliç i content, ho celebra a la seva manera. És així la importància del lloc és així la importància del lloc d'un nen que fa motivar per una cosa que agrada molt. De vegades una imatge val més que mil paraules i tot seguit el fotògraf Pere Hierro ens porta a la secció Fotoviatge. nosaltres ja tornem a estar aquí, eh, reprenem la sessió on la vam deixar, que era eh, els elements que necessitem per fer aquest relat el més, eh, anem a dir, adient possible. Eh? Llavors tenim una sèrie de punts importants, com és la preparació, eh, triar l'equip, el treball de camp, fer una llista de llocs, eh, fer sempre més fotos eh, de tot el que veiem, tenir uns mínims, mm, fer selecció i tenir diversitat i eh, tenir cura de tots els elements que, que ens faran falta. Començant pel principi, eh, anem en primer lloc per el que és triar l'equip o càmera digital, compacta, reflex o mirrorless, o bé el mòbil, un smartphone, en el qual tinguem la càmera eh, que farem servir. També hi ha els accessoris que podem fer servir tant amb càmera com amb, com amb el mòbil. Eh? Eh, òbviament no hi ha discussió en què avui dia el mòbil és el que ens dona eh, més eh, versatilitat a l'hora de, de la qüestió pràctica, de veure les imatges, d'enviar-les, de compartir-les, de totes aquestes anem a dir, situacions que podem voler fer que, que tot és avui dia el moment, no? allò ràpid. Eh? Llavors, eh, eh, una vegada hem triat el mitjà, hem de fer un treball de camp eh, prèviament del lloc, la destinació, el país, el, la zona, el poble on anirem a parar, d'investigar, mm, anem a dir, fer una espècie de recerca d'informació de, de lo que ens podem trobar i de unes perspectives prèvies de que ens anem una mica ambientant amb, amb el lloc. Eh? Llavors eh, farem una llista d'aquests llocs i eh, de, de quan els visitarem i sobre quines hores per fer una previsió. Eh? Llavors eh, eh, tenim que hi ha un punt important i és que sempre heu de tenir la mentalitat de fer més fotos de, de més que de menys, eh, perquè si tenim un material més ampli, més sobrat, Eh, sempre podem fer una selecció més exigent. Eh? Llavors també eh, hem de tenir fotos de tot, des del matí a primera hora eh, que ens posem en marxa fins a la nit que tornem, fotos de totes les activitats o de tot el que hem vist eh, durant el dia. Llavors heu de pensar que eh, per anar bé, mm, per tenir un, unes 50 fotos, que és el que seria recomanable tenir un resum de 50 fotos molt bones, n'haurien d'haver fet unes 500 per poder fer aquesta selecció d'aquestes 50. Eh? Llavors és millor esborrar-ne 100 a, a que en trobem a faltar 5 de, de moments o de coses que dius llàstima que no ho tenim, no? Llavors eh, també hem de tenir molta diversitat de temes, així com eh, els tipus de llum eh? I, exteriors, interiors, etc. Eh? Llavors hi ha un, punt molt, molt important que aquí volia fer un, un incís més en profunditat i és que, sobretot, molt important tenir les bateries a tope, eh? tant si és de smartphone com si és de càmera digital, portar bateries de, de recanvi, de reserva, i la targeta de memòria que hi hagi espai suficient que no ens trobem sense targeta, que això és el pitjor que ens pot passar, quedar-te sense bateria o quedar-te sense targeta quan encara no has acabat el, el, el, el millor del dia. No? Llavors, eh, el punt, anem a dir, últim seria quan arribem ja a l'hotel, al lloc ja de, de, on ens estem a la nit, revisar les fotos i poder fer una, un abans de tota la selecció, d'esborrar de, de, de el que verdaderament ja no ens convenç o no serveix, i fins i tot per si en un moment donat mm, hem de repetir o tornar a algun lloc, en cas que fem el viatge al nostre compte, per poder-ho tindre en unes condicions millors. No? Eh, llavors, eh, aquí eh, serien una mica les pautes de, de, de com i, i, i de quina manera. No? Eh, M'imagino que tindreu dubtes eh, òbviament podeu enviar si teniu dubtes en el, en el correu de, de, del que és l'emissora i eh, fer les consultes que llavors eh, jo quan tinguem el moment doncs, les aclarirem o us les respondrem directament. Val? Eh, llavors, eh, això seria una mica l'esquema així ràpid d'aquest punt. No? A partir d'aquí, en el pròxim bloc, eh, parlarem de, una vegada hem arribat i tenim aquest material, què n'hem de fer, de quina manera i com. D'acord? Salutacions, eh, anem mirant tots aquests apartats si ja tenim algun dubte i estem en contacte fins a la propera, encantat de tornar-vos a, a parlar. Fins ara. I a continuació arriba el moment que els més petits de la casa es posin al dia. A continuació arriba la secció del Jordi i Infomenuts. Menuts. d'avui eh? un equip de béisbol composat de 8 porcs. L'elefant d'un dos metres i mig va guanyar un partit de tenis. Una, una excursió de gallines ens, ens, es va col·lapsar la carretera B3. Una, un gran balcó es va aprenar milers i milers de coloms. I un estudi explica que hi ha més cervos que cavalls. Escolteu el programa literalment des del 2019 a Radiotrama. Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món, ara amb Jordi Sevillano. Quanta relacionat amb la, amb, amb la frase Tensión sexual no resuelta. Desde su reprisa en la biblioteca, el arte de la guerra tenía una vista privilegiada del primer pasillo donde estaban los libros de filosofía, como se encontraba en la, en la barra superior. Podía controlar todo ese rincón, una zona muy tranquila de la planta. Apenas llegaban usuarios allá, solo a un lector despistado o los pocos los pocos amantes del pensamiento que se atrevían a sacar volúmenes de filosofía, psicología, religión, teología o ciencias sociales. el arte de la guerra se aburría mucho. Llevaba años en su sitio y estaba cansada de discutir con el príncipe. El concepto social o leviatán se conocía a la perfección y aunque como libros de política, política que era siempre, pueden jugar al diálogo, al debate de ideas y mostrar talante y, y respeto en el complicado mundo de la diplomacia. Ya conocieron los argumentos y puntos de vista que los otros iban a utilizar y eso le restaba interés a la conversación. En cambio, los libros de filosofía presentaban el atractivo de lo desconocido. El arte de la guerra se había fijado especialmente en un volumen con tapa celeste. El banquete, que siempre estaba en risueña charla con Pedro, que pertenecía a la misma colección, pero tenía un tono más oscuro en la portada, le admiraba su capacidad para hablar, reflexionar y seguir hablando, dándole puertas a todos los asuntos y ofreciendo perspectivas divergentes que no daban por concluido ningún punto. Lanzaba preguntas que no tenían una una única respuesta. Planteaba dudas que a él nunca se le habían ocurrido y su indagación llegaba a terrenos desconocidos para él, el arte de la guerra, como la verdad, la belleza, la justicia o el bien. El arte de la guerra no le había costado a, nadie que se eh, pasaba horas mirando en secreto a el, el banquete. El contrato social se había reído de él y el, y cortesano habría hecho bromas a su, a su costa. Él, tan arrogado, tan belicoso, tan agerido, mostrando debilidad ante un libro donde se filosofía sofaba sobre el amor y el sentido. ¿Se podía imaginar alguna situación más ridícula? Así que callaba y observaba en silencio. Lo que el arte de la guerra no sabía, no sabía era que el banquete no era ajeno a ese interés. Lo había pillado mirándolo fijamente en un par de ocasiones y había fingido no darse cuenta. Le resultaba tan inverosímil que un libro así manifestaba visión por el que había optado por no darse por, enterado y de esa manera poder mirarlo a su vez cuando el otro o con el otro no se percataba. El interés que él, arte de la guerra mostraba en él había despertado su curiosidad. ¿Qué hacía aquel libro tan pragmático, tan consciente de sí mismo, espiándolo a, a todas horas? Había hablado con Pedro y con Fedón en sus paseos peripatéticos por la sociedad manteniendo un tono apagado para que no pudieran oírlos. Sus compañeros habían concluido que se trataba de alguna broma o de alguna apuesta entre el arte de la guerra y anarquismo y otros ensayos, que quizás trataba de, de demostrar algunas de sus afirmaciones de forma práctica. Su consejo había sido que lo ignorase por completo. El banquete les había hecho el caso, pero no podía evitar un estremecimiento al sentir las miradas ansiosas desde el otro extremo del pasillo y por el rabillo del ojo lo contemplaba embelesado ¿No sería aquello una constatación de la teoría de los contrarios? ¿Una prueba de existencia de las dos mitades separadas por Zeus? ¿Una inexplicable reacción por algo completamente ajeno a su propia naturaleza? Pero por mucho que meditara sobre ello, no conseguía llegar a una conclusión definitiva. Callaba y miraba de soslayo, abotornado por su inclinación que mantenía oculta. El arte de la guerra no se planteaba la raíz de su afán, ni dudas existenciales, ni explicaciones metafísicas, pero tampoco hacía explícita su inclinación por vergüenza. Fingía delante de sus compañeros cuando se burlaban de los libros de filosofía del otro, del otro lado, idealistas, trascendentales, introspectivos que nada tenían que ver con ellos, efectivos, prácticos, utilitarios. Pero en, el arte, en el aire, flotaba ahora una esencia un extraño excluido que mantenía los dos libros unidos en esa misteriosa atracción acompañada de retrasos que les impedía dirigirse abiertamente el uno al otro inevitablemente. Gracias a, a, als nostres col·laboradors eh, d'aquesta setmana. Espero que us agradi eh, el contingut que, que porten. Eh, fins a la pròxima. Gràcies.